вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці беларуская паэтка Наталля арсенева пражыла амаль 100 гадоў але гэта не значыць што мы ведаем пра яе больш чым пра іншых класыкаў чый лёс выдаўся непараўнальна карацейшым у Найбольшай загадкай застаецца натуральна таямніца таленту і ягонага паходжання. Сапраўды ж дзіўна, калі ў расійскай сям'і начальніка бакінскай мытнай акругі Алексея Арсеннева прыходзіць на свет дзяўчынка, якая стане аўтаркай беларускага гімну магутны Божа як мудрагеліста мусяць скласціся абставіны жыцця рысы характару і зоркі ў небе над галавой каб атрымаўся такі вынік мне часто прыходзіць на думку ці чалавек ужо родзіцца паэтам музыкам мастаком ці ён родзіцца проста здольным і абставіны ўжо вырашаюць потым на працягу часоў кім ён станецца Я думаю, што хутчэй гэта апошняе. Праз усё сваё жыццё Наталля Арсеннева пранесла рацыянальны погляд на прыроду творчасці. Хоць якраз у вершах яе поўна паўдотыкаў водсветаў і ледзьве не містычных вобразных суплётаў. Кажуць, што ў сапраўднай паэзіі не можа быць плагіяту, бо кожнаму чалавеку дадзена пачуць толькі свой уласны голас калі не пачуў гэты голас не прагучыць больш ніколі. Кажуць, што Наталля Арсеннява мае адну лінію роду з расійскім паэтам лермантавым, а яшчэ яна ў адзін час хадзіла па яраслаўскіх вуліцах з Масімам Богдановичам. Гэта сама яе паэзія правакуе пошук містычных повязяў, столькі ў ёй паводле яшчэ аднаго расейца брусава нерассудачнага калі богданович дзясяткі разоў перапісваў адзін той самы верш дык арсеннева малявала акварэльнымі фарбамі мала правячы тое што атрымлівалася са згаданых мною прозвішчаў зусім лягічна складаецца пэўны расійскі кантэкст. Нашы кніжныя паэты Богданович і Арсеннева былі нібы водгукам беларушчыны на срэбны век расійскай паэзіі прынамсі сама арсенева кажа што не любіла бальманта і ахматавай затое надта падабаўся ёй гумілёў і менавіта пад яго імкнулася яна ствараць свае першыя паэтычныя спробы я напрыклад насамперш пачала маляваць ад найменшых год мяне цікавіла ўсё навокал асабліва колеры яшчэ зусім малым дзіцём я гадзінамі магла глядзець на вячорнае неба сачыць у ім змену адценняў затрымлівалася перад цікавага кшталту дрэвам незвычайным тварам. Як толькі я навучылася трымаць алавік у руках, мне захацелася перадаваць гэта ўсё на паперы. Не было паперы, я пэцкала вокладкі кніжак. Царапала кейком гладкія сцежкі нашага саду, за што мне часта даставалася. памятаю будучы ў пятай клясе гімназіі я намалявала вуглём партрэты ўсіх маіх сябровак як казалі вельмі падобныя мне вельмі хацелася маляваць і гэтак было праз усё дзяцінства год да 14 -х. я доўга была дзіцём маючы 14 год я яшчэ з усёй уцехаю гуляла ў лялькі хто ведае каб мяне вучылі я б можа сталася мастаком а не паэтам аб вершах я тады не думала гэта прыйшло пазней Thank you Вы слухаете радыё свабода. У перадачы вострая брама беларуская паэтка Наталля Арсеннева, загадка таленту, таямніца паходжання матывы творчасці. я думаю калі б Наталля арсенева стала мастачкай ці збяднела б беларуская літаратура і чаго б у ёй тады не аказалася не аказалася б такога знакавага твору як магутны божа не было б таго непаўторнага акварэльнага вобразу вільні трэцяе яна сама вобраз творцы якога ў беларускай літаратуры параўнаць няма з кім астатняе сэнсавае і разумовае магло сяк так кампенсавацца іншымі паэтамі тады раптам мне захацелася ляпіць зажадалася страшэнна я проста плакала і прасіла маці дастаць мне гліны уначы сніла яе пад рукамі мяккую паслухмяную сніла што ляпіла і ўсё галовы нейкага старога нейкай дзяўчынкі з прыгожай шыяй Я некалькі тыдняў проста хварэла, што не магла здзейнічаць свайго раптоўнага жадання. Я мела нейкую дзіўную натуру ад самага маленства. Я не ўмела быць шчырай, не ўмела дзяліцца ні з кім сваімі перажываннямі. Я цешылася, я цярпела, я хацела таго ці іншага, я зайздросціла сёстрам, сяброўкам, я вельмі кахала маці, некаторых настаўнікаў, але ўсё гэта паціху у сабе. Ніхто ніколі не ведаў маіх думкаў. Я ніколі не спавядалася маці сваіх дзіцячых перажыванняў, хоць мае сёстры, асабліва малы брат, расказвалі ёй усё чыста. Дык вось, хаваючыся ад усіх, я пачала прабаваць пісаць. адбывалася гэта пад уплывам нашай настаўніцы літаратуры ў яраслаўскай гімназіі, дзе тады вучылася і з маёй сястрой. Прозвішча ейнае я даўно забылася, але памятаю яе сяння як жывую. Гэта была цікавая постаць. Жанчына паўдзённага тыпу з вялікім тэмпераментам яна вельмі любіла літаратуру, асабліва народную творчасць гэтую любоў да фальклёру яна патрапіла зашчапіць і нам некалькім сваім улюбёным вучаніцам сябром заснаванага ею гімназійнага літаратурнага гуртка ведама расійскага як і ўся гімназія хоць можа гэта і гучыць даволі дзіўна але я думаю што каб не яна я можа ніколі б не сталася якраз беларускай паэткай сваім поглядам на жыццё арсеннева вылучалася і вылучаецца з шэрагу іншых беларускіх паэтаў самы лёс беларускага паэта мусіў быць драматычны што ішло ад варожасці асяроддзя і патрэбы выстойваць дужой і такое было наканаванне ад самых народзінаў дзе небудзь у роднай хаце адкуль у шырокі свет выбрацца было амаль немагчыма адсюль у цярпенні сваім кожны беларускі паэт мерыўся да тогі прарока арсенева наадварот з шырокага свету прыйшла ў свет беларушчыны несучы зусім адметны погляд на рэчы яе жыццё не хочацца назваць трагічным а лёс цяжкім хоць ён такім і сапраўды быў але тое што ў дачыненні да яе калегаў просіцца на першае месца у арсеннівай хаваецца за саму формулу доўгага і багатага на падзеі жыцця няма шкадавання ні пра што Я сталася паэткай. Аб гэтым хутка даведаліся і ў клясе ў гімназіі. Здавалася, засталося толькі цешыцца славаю. Але справа абярнулася зусім па-іншаму. Я пісала, але ўсё здавалася мне благім, нявартасным, хоць іншыя хвалілі. Пахвалы цешылі, але гэта было і сорамна, бо здавалася, што хваляць няшчыра гэтак так са мной дагэтуль мне ніколі не падабаецца тое што я напісала бо гэта толькі як бы частка як бы цень таго што я хацела напісаць і адбылося гэта ў ярослаўлі напэўна звычайная для тагачаснай рассіі сітуацыя але ж наталля арсенева ніколі не будзе паэткай расейскай ці нават дзвюхмоўнай каб зразумець як складаліся абставіны трэба крыху прасачыць яе лёс ад самага пачатку прынамсі ясна што імпульс для беларушчыны паходзіў не з сям'і Дык вось нарадзілася я б у месце баку на каўказе на каспійскім моры дзе бацька мой быў тады начальнікам бакінскай мытняй акругі але калі мне не было яшчэ і двух год бацьку майго перавялі на захад спачатку на валынь а тады ў вільню Вільню я і лічу сваёй сапраўднай бацькаўшчынай, бо толькі тут я пачала памятаць сябе, пачала жыць свядомым жыццём. Тут я вырасла, вучылася, пазнала добрае благое і горай радасць. Вільню я люблю і па ёй толькі сумую. Вільня глыбака запала ў душу дзяўчынкі, але і тут яшчэ няма знаёмства з беларушчынай. Арсеньева вучыцца ў расійскай гімназіі пачынаецца першая сусветная вайна. Сям'я эвакуюецца ў той самы згаданы намі Ярослаўль. слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама беларуская паэтка Наталля Арсеннева, загадка таленту, таямніца паходжання, матывы творчасці. вяртаючыся з бежанства сям'я арсенневых на нейкі час апынулася ў вёсцы пад дрысаю. Тут усё і пачалося. Сёння з перспектывы часу я бачу, што месяцы пражытыя пад дрысаю на вёсцы, літаральна ў голадзе і холадзе выйшлі мне на вялікую карысць. Справа ў тым, што тут я ўпершыню сутыкнулася і тут зусім беспасрэдне з беларускую вёскую і найчасцейшай беларускай моваю. Мы жылі ў невялікай сялянскай хаце разам з гаспадарамі, лянівым юркам і ягоную спрытную злосную, але вельмі працавітую жонкаю. Тут я пачула ўпершыню і беларускія песні і беларускія казкі. Я вельмі гэтым усім зацікавілася, і вёска і людзі, і песні і мова, падабаліся мне незвычайна. Такім чынам паэтка ўжо запазналася з беларускай мовай, але наўрад ці гэтага было дастаткова, каб дачка расійскага ўрадоўца пайшла ў беларускую гімназію. Спатрэбілася яшчэ адна выпадковасць. трапілі на кватэру да людзей, што прымалі ўдзелу ў жыцці беларускага грамадства. Дачка іх навучылася ў восьмай клясе першая віленская беларуская гімназіі. Як толькі мы крыху паздаравелі, а маці перажыла першае гора па смерці мае сястры, яна пачала старацца неяк наладзіць нашае жыццё. Бацька быў ужо стары хворы і не мог шмат памагчы ёй у гэтым. Праз нашых гаспадароў маме ўдалося ўладзіцца працаваць на амерыканскую дапамаговую кухню беларускай гімназіі. Гэта былі вельмі галодныя пасляваенныя часы і кухні такія былі адчыненыя пры ўсіх школах, каб дакармліваць дзяцей і моладзь. Працуючы там, мама пазнаёмілася і пасябравала шмат і з кім з настаўнікаў. І ў выніку гэтага падвясну 1920 году мы ўсе трое былі прынятыя ў гімназію як я цешылася што хоць у голадзе і холадзе але я магла ізноў вучыцца увогуле гэта не так ужо і дзіўна для тых часоў што расійскія дзеці пайшлі ў беларускую гімназію ось што кажа знаўца даўнейшага віленскага жыцця спадарня галліна войцік той час калі яна была ў гімназіі двадцаты двадцать першы то вучні на 90 процентаў былі не беларусы былі жыды і расейцы. Але возіцца Мар'ян Пецюкевіч, напрыклад, успамінае, чы што гэты не беларусы, віленскія, як ён кажа, мешчане тут, яны хутчэй авалодывалі беларускай літаратурнай мовай, чым хлопцы і дзяўчаты з беларускай вёскі. Тым перашкаджаў дыялект. І толькі ўжо 23, 24 тады ўжо большасць беларусы дарэчы і з трох дзяцей арсенневых беларускай выйшла толькі адна наталля вядома што яе брат Сергей быў пасля віцэ-старшынём гуртка студэнтаў універсітэту сцяпана батуры расійскай нацыянальнасці словом сям'я так і заставалася расійскай а наталля арсеннева пайшла сваім шляхам узяўшы шлюб з беларускім патрыётам францішкам кушалем праўда будзе гэта крыху пазней яшчэ перад тым як яна станецца беларускай паэткай і пабуджальным матывам гэтага будзе любоў На змену Юлем цезарам і рычардам львіным сэрцам прыйшоў зусім зразумела гарэцкі. Першы жывы чалавек, які мне падабаўся, а мне было тады ўжо 17 год. Ці дзіва, што гэта сталася яшчэ адным стымулам як найлепшага пазнавання і апанавання беларускай мовы. Я доўга не адважылася гаварыць аб тым, што і я пішу гарэцкаму. Зрэшты, якая з гэтага была б карысць, гарэцкі і расійскія вершы. І я маўчала і вучылася і чытала. вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама беларуская паэтка Наталля арсеннева загадка таленту таямніца паходжання матывы творчасці у наступны лёс Наталля Арсеньевай варты прыгодніцкага серыялу. То яна апынаецца на польскім памор'і ў асяродку польскага афіцэрства, бавячы час за брыджам і танцамі, то раптам працуе ў савецкіх газетах у вялейцы ды Беластоку, то ў глухой казахстанскай вёсцы, дзе зусім няма вады у акупаваным немцамі менску піша оперныя лібрэта то ў лягеры для перамешчаных асобаў наракае на адсутнасць ранішняй кавы. Навокал руіны гарадоў, навокал ірвуцца бомбы, навокал забітыя і параненыя, кроў і агонь, голад і беспрасветная гора людзей. Але згадвае яна і добрае і благое, як падзеі свайго жыцця здзіўляецца што ратавалася ад партызанскага тэракту або што хапіла сілаў выбрацца з забалочанай ракі пасля таго віленскага юнацтва найлепшай парою свайго жыцця называе працу ў менскай беларускай газеце падчас акупацыі і ўдзел у дзейнасці тагачаснага менскага тэатру яна так і засталася ўражаная ўсеагульным уздымам ды энтузіязмам тагачасная беларуская інтэлігенцыі хоць чытаць такія ўспаміны таму хто вырас на савецкіх кніжках нязвыкла Аднак найбольш здзіўляе той самы рацыянальны погляд, калі надлом і надрыў што безумоўна наведвалі яе чалавечую натуру ніколі гэтую натуру не фармавалі яшчэ задоўга да вайны яна відаць зразумела што ў жыцці можа быць усё абсалютна ўсё што заўгодна і ўсё што застаецца чалавеку гэта ратаваць сябе і іншых працаваць а калі ўдаецца ствараць гэтак закварэльныя паэткі пакручасты лёс вырабіў чистую экзистенциалистку, не скованную ані моральными сгрызотами, бо не дала себе для этого подставу, ані уласным гором, коли в оккупованном Менску загинул ее сын, а она быцем у отказ пиша либрета наилепшая арии до оперы Щаглова «Усяслав Чародей». Ані нават сваім беларускім патрыятызмам не скаваная, што часцяком здараецца ў замкнёнай нацыянальнай меншасці замест гэтага засталося праз усё жыццё жаданне пісаць апісваць прыгажосць гэта яшчэ з тых віленскіх вершаў што былі пакліканыя да жыцця любоўю і таямніца якіх у апісанні віленскай прыроды светла, спакойна, лёгка бясконца, грэе і лашчыць вясенняе сонца, сінія далі ў імгле не густой, лес прад вачмі вырастае сцяной. Снег між кустамі, між пнямі бялее, ветрык вясенні жартуючы вее, з полядзе густа чарнее зямля, з полядзе сёння пануе вясна. Там, дзе з блакітам зліваюцца далі, горы палоскаю сіняю усталі. Места там недзе між гор залягло, у дымцы хавае сваё хараство. Звоняць у вільні ледзь чутна і гукі сэрца чапаюць знаёмую мукай. гаспадарыня Галіна Войцік кажа, што больш за ўсё на свеце Наталля Арсеннева любіла лес. Яніна Каханаўскі яна сябравала з Арсеневай 42 -го году. Яны пазнаёміліся ў Менску, абыля былі разам у нямецчыне і пасля як і напіша да самага канца. Так вось яна мне напісала такую жменьку ўспаміну і піша перад усім, што яна вельмі любіла прыроду, лес асаблі лес і што вось яна ніколі не заблудзілася у лесе што <laughs> яны выходзілі часам начы ішлі ў лес хадзілі і яна чытала ей свае вершы кажа варочыліся позна акушаль бурчаў вы бы кажу ўжо начавалі ў лесе Мне падалося што і вільню паэтка апісвала як лес парослыя хвоямі ўзгоркі пад сінім небам, дзе паміж дрэвамі пракідаюцца вежы бажніцаў і рознакаляровыя дахі дамоў, нібы арганічная частка гэтага лесу гораду, які з вышыні птушынага палёту сапраўды выглядае ці то горадам у лесе, ці то лесам у горадзе. Thank you ноч срэбным пальцам ціха водзіць па стромкіх пнёх гатыцкіх вежаў і топіць фрэскі ў белым лёдзе і вокны бляскам белым рэжа. Стаю ў туманным срэбры ночы за мною горад празаічны, Няспынны горад плюшчыць вочы кругі ліхтарняў электрычных цяжарам кол залезных крышаць слізкі асфальт дзікія брукі і сніць аб месяцы і цішы пад хрыплы хор мясцовых гукаў галосіць радыё ў кавярні нястройна енчаць кляксафоны клубіцца змрок густы і парны мехціць рэкляма ў пыл чырвоны у нежывым неонным блеску плывуць сыльветкі самаходаў у у змрочных вулак пералесках шукаюць дробныя прыгоды, а ноч ноч срэбным пальцам водзіць па стромкіх пнёх гатыцкіх вежаў ноч топіць фрэскі ў белым лёдзе вітражы бляскам белым рэжа ноч цягне месячныя зянні сплятае ў мост хісткі узлётны каб ім завесці ў неба сяння натхненна выцягнены Готик.